всіх хотів обернути в свою віру. А це треба, враз перебив його Огієнко. Не знаю. А от що все окупляється добром, це правда. Було, коли не приїде в наше місто, Кримчак чомусь зашарівся, обов'язково подзвонить, а той зайде. А хто я йому такий, так? студентик-дипломант. А от тоді, як у мене скрутно було з роботою, влаштував. Огієнко дивився на стовбур клена, пряжило сонце, і вони непомітно для себе переступили в його тінь. По ньому прудко бігли мурашки і все вгору. Здавалося, вони розчиняються десь у повітрі а насправді їхній зворотний шлях, певне, пролягав на протилежному боці стовбура. От так і ми, мовив без усмішки він, тільки повільніше. Все життя ліземо на якусь гілочку, все життя вище й вище, Втрачаємо сили, деякі падають, одні спихають інших, Ну, доліз. І що з того? Сидиш найвище. А чи там найкраще? А є такі, що в траві. Там і вітер менший, і харчу більше. Він підвів голову і знову, відгукуючись на якийсь свій спомин, сказав особливо гарно він сміявся, ну просто як дитина. І враз оглянувся. Чого ми тут стримимо? Ідемо до мене. І похопився, я й забув, мов би вибачився. Ти ще до Василя Васильовича. Я трохи перечекаю після майдана. Ну, тоді ходімо до павільйончика, вказав Огієнко рукою в бік озера. Посидимо під грибком, може, є свіже пиво, і підняв з землі чорний чемоданчик. Що це таке? запитав Кремчак. Магнітофон. Хотів записати голос Василя Васильовича. Ну, ну і передумав. Чому? Не знаю. Якийсь страх мене взяв. Уявив собі, колись увімкну і заговорить. Може, не треба? Мабуть, не треба. Коли вони вже йшли до павільйону, на дорозі з'явилася ще одна постать з квітами. Чоловік ішов немов би, урочисто, але якось дивно пересмикував плечима і скрадливо роззирався навколо. Ступав він широко, часто зупинявся і вже сама хода виявляла його хвилювання. Ірина приховувала од усіх справжній стан Василя Васильовича, сказав Огієнко. А вчора ввечері хтось розніс по інституту. І тепер усі поспішають, щоб застати. Хвилини йшли мовчки а далі знову мовив без будь-якого зв'язку з попереднім. Отак-то. Оце йшов, і таке мені втелющилося в голову. Усі разом крутимося, сваримося, миримось, а смерть у кожного своя. Нічим її не відвернеш вже сама ця думка штовхає декого на корисливі вчинки. Урвати, поки живу, крой Ванька Бога нет. Кримчак, який толочив траву обічнього, примружився удавано значуще. Може, й тобі треба сповідатися? Припустимо, не треба. Так я й питаю. В цьому сенс. Мда. Те Федю постарів. Так само удавано серйозно похитав головою кранчак.